Nasgataro contra o cronviruso. Legerae malvarmumoi estas neimagite utilae. Nasgataro estas gena, set gi povas protecti homoin contra o dangerae gripovirusoi. Tion el trovis esploristoi, char la immunsistemo estas pro la malvarmumo iam plene preta por alarmo. La esploristoi nun volas el trovi, la sama effecto povus ancau helpi contrau covim decnau. Cun la fino de la somero, nun ancau al proximigas la gripa sezono. Cetio la immunsistemo povus havi surprisan alianzanon. Esploristoi de la Usona Yale Universitato rapportas che infectigio per rinovirusoi, ciui estas la plei ofta causo por nascataroi, povas almenau dum longa tempo offerti protecton contrau gripovirusoi, char la defendai fortoi de la corpo estas mobilizitai. Ciu tiu mecanismo sub certai circonstanzoi povus ancau signifi pli bonan defendon contra la nov novtipa cronviruso SARS-CoV-2, tion tamen ancorau ne eblas tiri, clarigas la esploristoi en faca giornalo. La prilumigo estis farita pro enigmo pri la porco gripa viruso H1N1 tiu en la jaro 2009 unue disvastigis en Norda Americo, cae tio conducis al multnombrai mortocasoi. Quancom oni esti supposinta che la nombro de casoi dum autuno, do dum sezono en ciu crome aperas malvarmumoi, ancau senteble pli altigios en Europo, tiu pli altigio ne ocasis. La esploristoi prilumigis la datumoin de pli oldec tri mil pacientoi, ciui en la hospitalo de Yale, dum la vintrai monatoi de la jaroi 2016 gis 2019, presentis sin pro infectigio de la spirvoio. La analiso resultigis che la gripoviruso plei ofte ne estis pruve constatebla se la nazcatara viruso ce estis, ecch se la provajoi devenis el sezono en quiu ambau virusa spezoi estis activai, cae comuna apero shainis probabla. Ciam ni rigardis nia indatumoin, clarigis che nur tre mal multai homoi habis ambau virusoin samtempe, diris la studestrino por testi la virusan interferenzon, do la reciprocan efficon de ambau infectantoi, la medicinistoi presentis por infecto homan spirvoian histon unue al rinovirusoi, cae seque al gripovirusoi. La histon ili productis en laboratorio el tiai praceloi, el ciui ec estas epitelai celoi ciui veste covras la spirvoioin de la pulmo, cae ciui estas cefa celo de spirvoiai virusoi. La resulto estis, infecto per rino virusoi protectas contrau gripo virusoi. La contravirusa defendo jam estis activigita anta ol alvenis la gripo viruso, diris la studestrino rinovirusoi appartenas alla plei oftai causantoi de nas cataroi. Giuste ilia ce esto iniziatis la productadon de propra corpae contra virusei interferonoi. Tiui proteinae corpetoi estas parto de la frua respondo de la immun sistemo e la enpenetro penetro de infectantoi. Tiu effico dauris almenau dum quin tagoi, si diris. Cia laboratorio nun comensis prilumigi, ciu simila protecta mecanismo, pobus effici ancao por la cronviruso SARS-CoV-2. Vide, alla alvenonta nas catara sezono, tio estas ancora o mal clara. Estas neeble prognosi, ciel du virusoi interagos, sen plenumila esploron. Studoi el antaunelonga pasintezzo tamen iam conducas alla supposo che pli frua infectigio per sen dangerae coronvirusoi povus conduci al pli rapida immun respondo. Ancau aliai esploristoi atingis en diversae studoi similain concludoin.